markus sura sappo e tati aya go'o yahde laso e tati alaamaaji kolloji timmoode duuniyaaru de o wurtotono suudu dewal mawndu den aahiijo makko gomo wi'imo modibbo da kaaƴe ɗe e nyibdiiji ɗi fuu no booɗiri isaa jaabiimo wi'i a yi'i nyibdiiji ɗi no foti mawnude na hayre baa worre heddataako no deki dow wonde fuu liɓete o joɗowi dow wamde wi'etende jeytum o hucciti har suudu dewal mawdu dun piyerre yakuba yahaya e andire towtidi e makko ƴamimo bi'i andimminde ɗum waɗata alama oya hollata ko kujje ɗe fuu ɓadake waɗude ni isa jaabiɓe wi'i kakkile to baa goto majjina on ɗuɓɓe gardan inde am no bi'a min woni kanko ɓe majjinan himɓe ɗuɓɓe de o nani habaruji konuji nasiri majji to kule no tilsi ɗum waɗa amma ɗum hana timmode ginan lenyol habdan e lenyol laamu habdan e laamu leydi dimboto nokku nokkuje rafoji du gaɗan ɗum woni hano fuɗɗorde ngatawere ni kakkile e ko'e moɗon ngam himɓe jaran on to hitotoɓe on piyete nder cuuɗi baajorɗi ɓe darna on yeeso hooreɓe e laamiɓe saabe am faa laatono ɗon kam seedeɓe yeeso maɓɓe no tilisi habaru lobbo on waaje nder leñi ɗin fuu ginan nde ɓe jaari on faa ɓe kokkitira on to ko'e mon kaɓɓo dow ko kaaloton nde wakkati majjum wari fuu on keɓan ko kaaloton ngam hana onon kaalata ruhu ceniiɗo woni ko haalata neɗɗo hokkitiran bandum ware baaba du hokkitiran ɓiyum ɓiɓɓe ummanto saarooɓe mum'en gaɗa dabare ɓe bare himɓe fuu banyan on saabe am amma munyuɗo faa yotti e timmoode fuu joomum hisinte wakkati waran de ji'oton huunde nyiddiniinde sanne no woni to handa wonde jangowo ɗum fuu faama nden tawaaɓe nder yahudiya fuu doggira bamle tawaaɗo dow suudu to jippoo wi'a naatan faa hooƴa goɗɗum nder suudu muuɗum tawaaɗo gesa to soƴƴo faa hooƴowa toggoore muuɗum kaari sawɓe e muyninooɓe jaran torra nder balɗe ɗen eele allah to ɗum waɗa wakkati dabbunde ngam nder balɗe ɗen torra waɗa mo hano mum waɗay illa fuɗɗorde duniyaaru du allah tagi dun faa joonin wooɗi du hano mum waɗata abada kaden de ni joomiraawo raɓɓinɗi nayno balɗe ɗen baa gooto hisataano amma o raɓɓinɗiniiɗe saabe suɓaaɓe makko ɓen wakkati on se goɗɗo wi'ii on daa almasiihu nii ɗo naa daa kanko nii to to gonɗine ngam almasiihuuɓe fewreeɓe e annabiɓe fewreɓe bangowan gaɗa alamaji e kayɗe faa majjina baa suɓaɓe ɓen seno laato denne kakkiloɗon mi haalani on hunde fuu illa ɗum waray markus sura sappo e tati ayalas e nayi yahde woronje e jiɗɗi gartol ɓi neɗɗo amma nder balɗe ɗen gaɗa torra on naange niɓɓan lewru accan yeynude koode kammu caaman kujje gonɗe dow kammu ɗen dimboto wakkati on ɓii neɗɗo on yi'eto no wara dow duule no warda e baawɗe mawɗe e teddeengal o lilan malaykaaɓe makko lettugal e gorgal hoore huɗo e soɓɓirde kawrondira suɓaaɓe makko ɓen illa to duuniyaaru fuɗɗi faa to haaɗi paame ko ibbi hollata de licce makki keyɗiti ka koli makki biliti oɗon andi dungu ɓadake non du de on ji'i kujje ɗen no gaɗa anditon ɓi neɗɗo ɓadake warude omo woni hadde dambugal goonga kalanammi on jamanu o timmata tawe kujje ɗen fuu gaɗaye kammu e leydi timman amma haalaji am kay timmata abada amma nyalande den e wakkati on baa gooto anda ɗum hana malaikaɓe wonɓe dow kanmu hana ɓiɗɗo on wala anduɗo ɗum se hana baabirawo on tan kakkile tinnoɗon ngam on anda wakkati mo o warata iɗum nandi hano gorko ciryiɗo jahangal wurti suudu mum hokki maccuɗo mum neɗɗo fuu golle mum yamiri domowo dambugal on tinno doma denne kakkiloɗon ngam on andade jomɓade on wartata no waawi laataade futuro naa caka jamma naa wakkati de dontooje joggata naa beete lawo to o jowa on o tawa o ɗon ɗaani ko kaalanan mi on ɗum miɗo haalana himɓe fuu kakkile deente